Es que desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel no paramos de chingar Te busqué en mi coche, tú estabas maquilla Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar Es que desde esa noche no te puedo olvidar Como en ese motel no paramos de chingar Te busqué en mi coche, tú estabas maquilla Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar Me yo te comando en tres o en cuatro Yo sé que te gusta que te invite a mi cuarto que te gusta cuando sola te canto. Te olvidas de los problemas cuando te parto. Y si te pones tímida, yo te invito a un arribo. Nena, son mi y no son mi ribo. Lo MT de la zorra lo esquivo. Quiero volver a encerrarme contigo. Y si tú quieres que te dé, dilo solo una vez. Que esta noche yo estaré todo lo que no sé. Y nos vamos para la cama, beba, no tengo trama. a Como en ese modelo paramos de chingar Te busqué en mi coche, tú estabas maquillada Tu perfume de mi pelo Mami, contesta mi mensaje que te estoy esperando con gusto pa' que tú relajes. Ese uricito pide que yo lo trabaje. Me gusta amanecer contigo y besar tu tatuaje. Porque tenemos química y eso se nota. Baja pa' mi punto que yo te invito una copa. Si quieres pasamos ese hielo de boca a boca. Que antes que amanezca yo quiero verte sin ropa. Beba, yo te como en tres o en cuatro. Yo sé que te gusta que te invite a mi cuarto. Yo sé que te encanta cuando a solas te canto. Y contra la pared todo ese totito te parto. Porque desde esa noche no te puedo olvidar. Como en ese motel no paraba de gritar. Te busqué en mi coche y tú estabas maquillada. Tu perfume de mi piel no me lo puedo quitar. Porque desde esa noche no te puedo olvidar. Como en ese motel no paramos de chingar. bandido. En mi piel, en mi piel. BM. BM. Reggaetón del West. Montana, Montana. West Side Song. Dímelo, Montana. <laughs> Dímelo, Fontana. Tú sabes.